Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի Սպեղանի հաղորդաշարն է։ Հարգելի ռադիո ունկնդիրներ, այսօր խոսելու ենք արտաարգանդային հղիության մասին։ Արտաարգանդային հղիությունը բեղմնավորված ձվաբջջի ամրացումն ու զարգացումն է արգանդի խորոչից դուրս, որը սովորաբար ուղեկցվում է որովայնային ցավով եւ հեշտոցային արյունահոսությամբ։ Այս զույգ ախտանիշները հանդիպում են արտաարգանդային հղիությամբ կանանց 50%-ի շրջանում։ Ցավը կարող է լինել սուր, բութ կամ կծկումային։ Եթե որովայնի խորոչում արկա է արյունահոսություն, ցավը կարող է ճառագայթել դեպի ուսի բազկի շրջան։ Ծանր արյունահոսությունը կարող է բերել հաճախասրտության, ուշագնացության կամ շոկի։ Պտուղը չի կարող գոյատևել բացառությամբ որոշ դեպքերի։ Պատճառն առավել հաճախ կնոջ սեռական օրգանների առաջին հերթին արգանդափողերի բորբոքային հիվանդություններն են՝ խլամիդիոզը։ Ռիսկային գործոններից են նաև ծխելը, արգանդափողերի վրա կատարված վիրահատությունները, անպտղությունը եւ այլն։ Անամնեզում արտաարգանդային հղիություն ունեցողների շրջանում կրկնության հավանականությունը շատ բարձր է։ Բորբոքային փոփոխությունների կպումների, սպիների հետևանքով արգանդափողերը կորցնում են իրենց հիմնական ֆունկցիան՝ բեղմնավորված ծվաբջիջը բռնելու եւ արգանդի խորոջ տեղափոխելու հատկությունը, որի հետևանքով պտղաձուն ամրանում է արգանդափողում, որովայնի խորոչում կամ ձվարանում։ Թեմայի շուրջ առավել մանրամասն այսօր զրուցելու ենք Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ակուշեր գինեկոլոգ Էմա Հարությունյանի հետ։ Բժշկուին նախ ինչ է արտաարգանդային հղիությունը եւ որոնք են այն պատճառները, որ կարող են բերել արտաարգանդային հղիության։ Բարև ձեզ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Ինչ է արտաարգանդային հղիությունը։ Արտարգանդային հղիությունը առաջանում, երբ բեղմնավորված ձվաբջիջը իմպլանտացիայի ենթարկում եւ սարկանում արգանդի խորոչի սահմաններից դուրս։ Ըստ պտղաձևի տեղակայման տարբերում են արգանդափողային հղիություն, որը կազմում է ամբողջ արտարգանդային հղիության գերակշիռ մասը մոտավորապես 98-99% դեպքերը։ Ձվարանային հղիություն, որովայնային հղիություն, որը ամենից հազվադեպ է առաջանում, ինչպես նաև հղիություն, որը զարգանում է արգանդի ռուդիմենտար եղջյուրում, ինչպես նաև պարանոցային հղիություն։ Ինչպես նշեցի, ամենահաճախը արգանդափողային հղիությունն է, իսկ որն է արգանդափողի հիմնական ֆունկցիան։ Արգանդափողուն տեղի ունենում բեղմնավորման process-ը, ինչպես նաև բեղմնավորված ծվաբջջի տեղաշարժը դեպի արգանդի խորոջ կատարվում է արգանդափողի մասնակցությամբ, այսինքն արգանդափողը կատարում է տրանսպորտային ֆունկցիա։ Եթե կինը ունի հղիության դրական պատասխան, պետք է կատարի 4-5 շաբաթական ժամկետում ուլտրաձայնային հետազոտություն Ուլտրաձայնային հետազոտությունը որպես կանոն արդեն այս ժամկետում պետք է վիզուալիզացնի արգանդի խորոչում բեղմնավորված պտղաձուն։ Թե այս ժամկետում արգանդի խորոչում չի վիզուալիզացվում բեղմնավորված պտղաձուն, ապա պետք է կատարել արյան մեջ խորոնալ գոնադոտրոպինի որոշում, ինչպես նաև վարել սպասողական տակտիկա, մինչև հաստատվի արտարգանդային հղիության փաստը։ Որպես կանոն, Խեգեի մակարդակը լինում է արյան մեջ ավելի ցածր, քան տվյալ ժամկետում արգանդային հղիության պարագայում։ Եթե փողային հղիությունը ընդհատվում է փողային վիժման տիպով, ապա գինը նշում է որպես կանոն ցավային սինդրոմի արկայություն, որը տեղակայվում է աճուկային շրջանում, այն կարող է ճառագայթել մինչև թիակ, ինչպես նաև անրակ։ Ցավային նոպան կարող է ուղեկցվել գլխապտույտով, երբեմն ուշաթափությամբ, իսկ սեռական ճեղքից կարող է նշել մուգ շագանակագույն սրճանման արտադրություն։ Եթե բեմնորված զգաբջիջը տեղակայվում է իստմիկ, այսինքն նեղուցային հատվածում, կարող է հղիությունը զարգանալ մինչև 5 շաբաթական ժամկետը։ Տարբերակվում է արտարգանդային, այս դեպքում փողային հղիության հետևյալ տիպերը՝ զարգացող փողային հղիություն, ընդհատված փողային հղիություն։ Ընդհատված փողային հղիությունը եւս տարբերակվում է փողային վիժման եւ արգանդափողի պատրվածքի տիպի։ Ինչպես հասկանալ, կա արդյոք արտարգանդային հղիություն։ Արտարգանդային հղիությունը սկզբնական շրջանում ունենում է նույնպիսի նշաններ, ինչպիսին արգանդային հղիությանն է բնորոշ։ Այսինքն կարող է լինել դաշտանի ուշացում, կրսկագեղձերի կոշտացում, սրտխառնոց փսխում, այսինքն կլինիկորեն նմանվում է արգանդային հռիությանը։ Եթե արտարգանդային հռիությունը ընդանում է փողային պատրվազքի տիպով, ապա կին ունենում է սուրցա որովայնի ստորին շրջանում, որոնք ճառագայթում են դեպի ուղիղ աղիք։ Կախված կորցրած արյան քանակից կարող է զարգանալ սուր սակավարունությանը բնորոշ նշաններ, զարգերակային ճշմարտ իջեցում, գունատություն, մարմինը պատվում է սառը քրտինկով։ Այս կանգատների դեպքում պետք է անմիջապես դիմել կլինիկա, որտեղ իրականացվի կյանքի ցուցումով պայմանավորված վիրաբուժական միջամտություն։ Իսկ որոնք են պատճառները, որոնք կարող են բերել արտարգանդային հղիության առաջացման։ Դրանք են փոքր կոնքի օրգանների սպეციფიկ եւ ոչ սպეციფიկ բորբոքային հիվանդությունները, էնդոմետրիոզը, ինֆանտիլիզմը, արգանդի եւ հավելումների ուռուսկները եւ ուռուսկանման գոյացությունները, սեռական օրգանների զարգացման անոմալիաները, Նախկինում կատարված վիրահատությունները, աբորտները, ծվարանի հորմոնալ ֆունկցիայի խանգարումները, բեղմնավորված ծվաբջջի պրոտեոլիտիկ ֆունկցիայի վաղ կամ ընդհակառակը ուշ ձեռքբերումը։ Դրանք բոլորը կարող են հանգեցնել արտարգանդային հղիության առաջացման։ Արգանդափողային հղիությունը որպես կանոն ընդհատվում է մինչև 6-ից 8 շաբաթական ժամկետում։ Արտարգանդային արգանդափողային հղիությունը Որպես կանոն կարելի է բուժել ինչպես դեղորայքային, այնպես էլ վիրաբուժական մեթոդներով։ Սակայն դեղորայքային մեթոդի ընտրությունը կարող է լինել անարդյունավետ։ Վիրաբուժական մեթոդը ընտրում է վիրաբույժը ելնելով կլինիկո լաբորատոր տվյալների ցուցանիշներից։ Կատարվում է հիմնականում լապարոսկոպիկ վիրատություն, սակայն հնարավոր է նաև լապարատոմիայի իրականացում ելնելով, այսինքն կոդ կտրվածքի միջոցով, ելնելով տարբեր գործոններից։ Կարող է կատարվել օրգանպահպան վիրահատություն կամ արգանդափողի հեռացումով ավարտվի վիրահատությունը։ Պետք է հիշել, որ մեկ փողի արկայությունը կարող է կինը հետագայում հղիանալ եւ առողջ բալիկ ունենալ։ Նույնիսկ երկու փողերի հեռացումը ներկայումս անպտղության դատավճիռ չէ եւ արտամարմնային բեղմնավորման մեթոդի կիրառումը հնարավորություն է տալիս կնոջը զգալու մայրանալու բերկրանքը։ Զարգացած երկրներում արտաարգանդային հղիության հանդիպման հաճախականությունը կազմում է կենթանածինների 1-ից 2%-ը, սակայն անպտղության բուժման հորմոնային պրեպարատների կիրառման հետևանքով կարող է հասնել մինչև 4%-ի։ Հանդիսանում է հղիության առաջին երամսյակի ընթացքում կանանց մահվան գլխավոր պատճառներից մեկը։ Զարգացած երկրներում ելքն ավելի բարենպաստ է, մահվան ռիսկն այնտեղ կազմում է 0.1-ից 0.3%, իսկ զարգացող երկրներում այդ ցուցանիշը 1-ից 3% է։ Ռիսկային գործոնների ազդեցության նվազեցումը, խլամիդիոզի ժամանակին հայտնաբերումը եւ բուժումը օգնում է կանխել արտարգանդային հղիության զարգացումը։ Արտաարգանդային հղիությունը հնարավոր է բուժել դեղորայքային եւ վիրահատական մեթոդներով։ Վիրահատական մեթոդը կիրառվում է, երբ արկա է ֆետալ սրտի աշխատանք, փողը պատրվել է կամ հիվանդի վիճակը կայուն չէ։ Վիրահատությունը կատարվում է կամ լապարասկոպիկ կամ լապարատոմիկ որովայնահատման եղանակներով բուժման արկայության պայմաններում ելքը բարենպաստ է։ Ինքնուրույն որոշել արտաարգանդային հղիության սկիզբը դժվար է։ Հատկապես եթե կինն առաջին անգամ է հղիացել եւ մի քանի շաբաթ նշանները ոչ մի կերպ չեն արտահայտվում։ Ախտաբանական հղիությունը սկզբում արտահայտվում է ինչպես նորմալ հղիությունը, Արտաարգանդային հղիության հերացումը վիրահատության տեսակը կախված է հղիության ժամկետից, ախտաբանական զարգացման ծանրությունից եւ կնոջ վիճակից։ Եթե հղիության դեր առաջին շաբաթներն են, հնարավոր է ընդամենը արհեստական վիժում իրականացնել հորմոնալ պատրաստուկների կիրառմամբ լապարասկոպիան նույնպես խնայող միջոց է, քանի որ հեռացվում է միայն պտղային ձվիկը։ Սակայն եթե ախտորոշումն ուշանում է, տեղի է ունենում արգանդային փողի պատրում եւ արյունահոսություն, ինչը պահանջում է շտապ վիրահատություն, որի ժամանակ հեռացվում է վնասված փողը։ Շատ քիչ դեպքերում է, որ մեկ փողի հեռացումը բերում է անպտղության։ Վիրահատությունից հետո հաջորդեղիություն խորհուրդ է տրվում ոչ շուտ, քան 6-ից 8 ամիս անց։ Այդ ընթացքում պետք է վերականգնել առողջությունը, օրգանիզմը պատրաստել բեղմնավորման, վերացնել պատճառները, որոնք առաջացրել էին արտաարգանդային հղիություն։ Դրա համար անհրաժեշտ է ստուգել սեռական բարակների արկայությունը զույգի մոտ։ փոքր կոնքի օրգանները պաշտպանել բորբոքումներից եւ այլ հիվանդություններից։ Վերականգնել հորմոնալ բալանսը։ Թույլ չտալ աբորտների հնարավորություն օգտագործել հակաբեղմնավորիչներ։ Ցանկալի է դրանց բարիերային մեթոդները։ Նոր հղիության վաղ շրջանում ամբողջովին հետազոտվել Եթե կինը ծանոթ է այս ախտաբանության ախտանիշներին, ավելի հեշտ կլինի կողմնորոշվել եւ դիմել օգնության, խուսափելով հետագա բարդություններից։ Պետք է հիշել, որ արտաարգանդային հղիության ժամանակ նույնիսկ 1 օրը առավել եւս 2 օրից ավելին մեծ նշանակություն ունեն։ ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը։ Մեզ կարող եք լսել ամեն 5 շաբթի, ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին առցանց տիրույթում։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդման հեղինակ եւ վարող Լիրա Ղալայանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Կարինե Հայրապետյանը։ Առողջ եղեք։